Хоч би які вони були хитрюги, а мене не знайдуть і до ранку. Я ж казав, справжні джунглі, але ні, другий покинув свій пост і зник. Підійшов перший, якусь мить постояв на мосту, вдивляючись у тінь, де я ховався, а потім і цей пішов. Я бігом кинувся до човна. Побоювався, що його взято на замок, але ланцюг був просто прив'язаний. Навіть весла лежали в човні. Поки я розплутував вузол, я чув, як по той бік річки у Сенморі гуркочуть машини і в якомусь кафе на набережній грає радіо. Менше як за 100 метрів звідси тривало буденне звичне життя. Я вислував у затінку попід берегом. Поминувши міст, опинився між берегами, де не було жодних доріг. Тепер знадобився б цілий легіон, щоб мене розшукати. А такої кількості переслідувачів не було. На жаль, перш ніж я догрібся до виступу, годинник пробив десяту. Тепер я вже майже напевно вгавив Лідію, але мусив спробувати. Нічого іншого не лишалось робити. Прогулянка човном при місячному світлі. Незважаючи на обставини цієї прогулянки, я не міг не втішатися її поетичністю. Ніч приховала потворність і убожство берегів, облуплені будівлі при місяці здавалися таємничими привидами. Рукав капітула став чарівною тихою річкою, занедбані береги берегами Мопасанової марни, ніби щойно змовкли співи човнірів і гризеток. Я переживав чудову пригоду. Та ось на Паризькій вулиці загарчав автомобіль, і чари розвіялись. А втім, я вже приплив, уже бачив міст, на якому збирався перестити Лідію. Звісно, вона вже вдома. Я пристав до якогось причалика, трохи вище від мосту, і вийшов на берег, припнув човна. На тлі неба вирізнявся химерний тірольський дах в тілі до. Я пішов до шинку. Я вже вирішив, що слід зробити. В кожному разі сподівався встигнути. Можливо, що був час. В шинку світилось, решітки на дверях ще не були опущені. Я перейшов мостовий шлях і заглянув в скляні двері. Шибка запітніла, я нічого не побачив, почув лише голоси дядечка Сон'є та ще когось. Обійшовши будинок, я спинився під вікном, яке виходило на дорогу. Крізь віконницю сочилось світло. Я припав оком до шпарини але роздивитися щось було годі. Знову почувся голос дядечка Сон'є. Ти попоїла? Так. Це відповідала Лідія. Певно, щойно повернулась додому. Я не міг гаяти ні хвилини зовнішніми сходами збіг униз до нижнього поверху птілідо. Дядечко, Сон'є, сказав вона, повернеться низом. Чи замкнені двері внизу? Я знав, що там троє дверей. Поторгав перші замкнено, другий теж, треті сівали не додому, а до повітки, де зберігалися човни. Здається, з дому був хід і до повітки. Двері повітки також виявились зачинені, але легенько їх поторсавши, я зрозумів, що вони лише зачепнуті зсередини на гачок. Їх легко відчинити. Потрібен був, щоправда, ніж, а я його не мав. Зламавши кілька гілочок, я спробував. Пощастило просунути в щілину гілочку, але я принишк. Берегом хтось ішов. Я притиснувся до стіни в затінку. Певно, хибна тривога, кроки стихли. Я знову спробував підняти гачок, але гілочка зламалась просунув нову і чув, що гачок піднімається. Двері розчинились. Я увійшов і знову защупнув гачок. Було темно, хоч в окострелі. Я кружляв повіткою, виставивши руки вперед. Обмацував каноя байдарки пальцями, відчуваючи пилюку. Дійшов до кінця човнів.